mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Počevši od ovog ponedjeljka pa svakog drugog, dakle svakih 15 dana u jutarnjem programu Radio Splita ponedjeljkom od 9 sati i 10 minuta imat ćete prigodu poštovani slušatelji postavljati pitanja i rješavati sve probleme e, koji se odnose na okoliš, održivi razvoj i prirodu u gradu Splitu, ali naravno i u cijeloj našoj županiji pozivom na telefon 072 123 456. To je naime jedinstveni broj zelenog telefona za cijelu Hrvatsku a danas čak 10 udruga za zaštitu okoliša su okupljene u mrežu zelenih telefona i primaju prijave građana iz cijele Hrvatske. U Splitu e, to rade e, Ivana Grubišić i Pinja Poljaković iz Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. One će voditi ovih naših 10 minuta e, zelenog telefona. Primaće i vaše pozive, no evo u ovoj prvoj emisiji za ovu prigodu svakako više informacija što je to zeleni telefon, kakve informacije možete davati i plasirati putem zelenog telefona i što vam zapravo i u udruzi Sunce mogu na to odgovoriti. Cure, jeste spremne? Uvijek. Spremne. <laughs> Idemo. Hvala Budi glas prirode. Budi glas okoliša. 072 123 456. Zeleni telefon. Dragi slušatelji i drage slušateljice, dobro jutro i dobrodošli. Evo kao što ste čuli u jednu potpuno novu, svježu, mogli bismo reći, zelenu emisiju, emisiju Zeleni telefon. E, premda je u pitanju prva emisija, riječ je zapravo o dugogodišnjoj suradnji Radio Splita i Udruge Sunce, a ova emisija je rezultat dakle, suradnje sektora javnog, ali i civilnog društva, suradnje za dobrobit okoliša i prirode. Svjedoci smo kako već desetljećima priroda, okoliš, odgovorno društvo i povezanost ljudi i prirode postaje žarišna tema političke političkih rasprava, nevladinih organizacija, građana, ali i aktivista diljem svijeta. Zajedničkim snagama uistinu se vide pomaci u zaštiti zdravog okoliša i očuvanja prirode, no istovremeno iskorištavanje prirode u ime razvoja ne jenjava i čini se kako je još uvijek potrebno puno jačati svijest javnosti, ali i samih donositelja odluka. Ivana, ti si pravnica udruzi Sunce. Možeš li nam reći kakva je prema tvojom mišljenju situacija u Hrvatskoj? Kakvi su, na primjer, zakoni, a kakva s druge strane realnost? Kao prvo, dobro jutro tebi, Pinja, i našim slušateljima. E, pa mogu reći da smo danas svi svjesni promjena u okolišu i utjecaja koje te promjene imaju na naš život. E, svi lako možemo uočiti da se godišnje doba mijenjaju nama ispred očiju. Međutim, ono što je gubimo iz vida je to da priroda nije baš odlučila sad biti ovako čudljiva i nije odlučila pokazati svoje zube, već je dosta tome kumovao i sam čovjek. Stav čovečanstva posljednjih desetljeća e, svakako se e, počeo mijenjati i sigurniji smo da ako mislimo i dalje uživati čari ove koje uživamo, mhm. pogotovo mi koji živimo u ovako lipom području, e, moramo poduzeti određene akcije. Sam Ustav Republike Hrvatske garantira nam pravo na zdrav okoliš. Pravo na zdrav okoliš svim građanima. Mhm. Ali također kaže da i država mora osigurati uvjete za čisti zdrav okoliš pa tako i zdrav život e, svojih građana. E, posljedica toga svega je da i svi ti zakoni koji proizlaze iz Ustava, odnosno koji se temelje na Ustavu, a koji se tiču okoliša, moraju biti usklađeni sa takvim idejama. E, međutim, e, gdje stvar šteka? Kada dođe do provedbe takvih zakona, kada se dogode konkretni zahvati okolišu problemi, ilazimo na zid. Zato mhm. što upravo ta pravila, kada se krenu primjenjivati, gube se iz vida ta ideja zaštite okoliša u tim zakonima i često puta se pogoduje nekim drugim interesima, što smatramo poprilično lošom stvar, jer ideja i motiv donošenja takvih okolišnih zakona koji ima, vjerujte mi, šuma, je upravo bila zaštita okoliša. Taj glas koji mi dajemo okolišu da bismo ga zaštitili. E, kako bi izbalansirali možda ovo stanje kojeg smo svjesni da imamo perfektno napisane zakone koji su, mogu vam reći, poprilično jasni i, provedivi, mi vidimo građane kao one aktere koji će u budućnosti morati uzeti veće stvari u svoje ruke i pokazati veću e, neku akciju i volju za promjenama. E, mislim, svjesni smo da je prošlo vrijeme da događanja da gledamo samo unutar svoja četiri zida. Svi smo mi kući sigurni, imamo svoje sigurno okruženje, imamo svoj krug prijatelja i život koji vodimo. Međutim, moramo proširiti malo možda svoje vidike i uočiti da se svi mi nalazimo u nekom okolišu i više naše akcije u kući nisu samo te koje se tiču nas, tiču se šire slike, pa će tako i akcije naših susjeda utjecati na nas. tako da naša četiri zida ipak postoje u jednoj široj cjelini i mi smo odgovorni za nju. Mislim da građani moraju postati svjesni da su odgovorni za svoju okolinu te zajednička akcija vlasti, privatnog sektora i građana doista može dovesti do boljeg stanja i vrijednost takve akcije moramo uvidjeti što prije. Na sreću građani već e, dugi niz godina zaista sudjeluju, zaista se javljaju u e, civilnom sektoru i pokušavaju ukazati na nekakve okolišne probleme i onda udruge preuzimaju to u svoje ruke. E, ova emisija se zove Zeleni telefon, ne bez razloga. Naime, Zeleni telefon postoji od 98. godine diljem Republike Hrvatske Hrvatske, a udruzi Sunce također cijeli taj niz godina. Što je točno zeleni telefon za one koji možda još nisu čuli i nisu ga zvali? E, dakle, zeleni telefon je besplatan servis za građane. E, to je servis za prijavu okolišnih problema na području cijele Republike Hrvatske. Kao što si Pinija ti već rekla, on postoji već dugi niz godina. U suncu je e, već desetljeće skoro funkcionira. Ideja zelenog telefona nastala ipak u Zagrebu, u udruzi Zelena akcija i od tu se ideja proširila jako brzo. Naime, sve okolišne organizacije uvidjele su važnost jednog takvog servisa, jer smo vidjeli da je to spona nas koji se profesionalno bavimo okolišnim pitanjima i građana koji na terenu uočavaju sve te probleme. Jako je teško bilo popratiti sve probleme kad ti sjediš u uredu i rješavaš neko mhm. pitanje, tako da nam taj jedan servis je napravio sponu nas i građana. Ali ne samo to. E, ta mreža zelenih telefona funkcionira na području cijele Republike Hrvatske, ima jedinstveni broj 072 123 456. Što bi točno mogli biti razlozi poziva na zeleni telefon? Jesu li to zapuštene javne površine, otpad, paljenje guma? Koji su u principu najčešći pozivi i koliko naši građani zaista zovu? Pa pozivi na zeleni telefon se klasificiraju u par grupa, dakle građani mogu nazvati i radi pitanja otpada, radi pitanja stanja zelenila, prometa, komunalnih problema koji su ujedno i okolišni. E, dakle, e, cijeli spektar stvari zagađenja zraka, vode, sve ono što uoči u svom okolišu, a oko čega bi vjerojatno mogli imati zabrinutost po svoje zdravlje, građani zovu, građani su sve aktivniji, tako smo u udruzi Sunce imali preko 300 prijava u 2015. godini, što smatram jedin jako jako značajnim brojem. To je barem jedan poziv dnevno, <laughs> skoro. Tako je, skoro. <laughs> Evo, drage slušateljice slušatelji, i vama prilike da upravo sada nazovete ako imate neki okolišni problem, a za kojeg do sada niste znali kome se obratiti. Možete nazvati upravo sada na telefon Radio Splita 539300 ili bilo kada tokom radnog vremena na sam zeleni telefon 072 123456. Zeleni telefon Udruge Sunce na valovima Radio Splita. Prijavite okolišni problem na 072 123 456. Ivana, spomenula si da je poziva građana i različitih slučajeva uistinu mnogo. No, zapravo taj poziv je tek početak. Onog trenutka kada zapravite poziv, e, pravni tim udruge Sunce kreće u pokretanje postupka. I što onda? Kako to dalje izgleda? Uspije li se uopće većina slučajeva riješiti ili postoje oni nerješivi slučajevi? No, mm. prije nego što odgovoriš, s nama je u Eteru slušateljica. Dobar dan. Dobar dan. E, Zovem iz Kasarokšića. Dobro jutro. Kakvo je tamo vrijeme? Ali isto ovako kišno? pa da, da pa, šta. E, problem, problem, puno problema takve vrste ima, ali recimo momentalno mi je problem e, kontejneri za ovi za selektiranje mhm. otpada. Mhm. Nedostaju? E, za staklo, za plastiku, za E, kao prvo imam e, primjedbu što su ti kontejneri takvi da ti moraš svaki komad tog otpada uzimati u ruku i vacivati unutra, recimo tetra pak, pa plastiku i tako. Mali se otvori. A, e, to je jedno. A mhm. drugo, recimo, za plastiku je kontejner prisno veliki, ali je vječno pun. Oko njega ima milijun kako bi rekla, e, takvi smo kakvi nas je Bog da. <laughs> I niko nas ne može, e, imam utisak promijeniti, ali i oni mhm. koji se žele mijenjati, koji žele učestvovati u tome, e, ne mogu jer je sve zatrpano. Da. 15 dana ja evo držim u kući bošu sa plastikom, bocama od mlijeka, ovo ono, i to ne mogu baciti a ne, ne volim da mi to bude oko kontenera. Jasno. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Pozdrav eh, kašte, Lukšić, evo Ivana pa da, problematika odvojenog prikupljanja otpada je jako <laughs> zamršena trenutno. Svjesni smo da nedostaje spremnika za otpad. Možda je ovo rezultat prijašnjih planova gospodarenja otpadom koji nisu planili baš dobro sve te zelene otoke. Zeleni otoci su ta mjesta gdje su različiti spremnici. Svjesni smo da se donose novi planovi, tako je sad trenutno na snazi i rasprava o planu gospodarenja u Splitu. E, svaka osoba koja uvidi da nedostaje neki kontejner ili postoji problem s odvojenim otvorenim prikupljanjem u njegovoj sredini, mhm. može se obratiti nama, onda ide kontakt prema lokalnoj zajednici koja e, odnosno e, osobi koja prikuplja otpad može javiti taj problem i to se riješi jako brzo. Dakle, evo gospođo, hvala vam na pozivu. Možete i službeno pokrenuti postupak upravo e, pozivom na broj 072 123456. Nije teško za zapamtiti. kao što vidimo, tema za idućih emisija će biti uistinu mnogo. Evo, krenili smo već s otpadom, tu će biti razno raznih tema i bespravna gradnja i morski otpad i autolupine Nažalost, problema ne nedostaje, ali na sreću pozivi građana su česti i e, ovaj slučajevi se ipak riješe. Mi dolazimo do kraja naše današnje prve emisije naših zelenih minuta, zelenog telefona i evo možda za kraj e, u duhu korizme koja je nedavno započela imamo jednu idejicu za vas, dragi slušatelji. Umjesto samo onog odričem se slatkog cigareta i slično, možda svi, baš kao i ova gospođa u kaštelima, možemo početi e, od svog primjera smanjiti otpad, što više reciklirati, početi odvojeno prikupljati otpad. Ivana, Evo čuli smo, postoje već i malih problema sa kontejnerima, negdje ih nedostaje, e, negdje su pretrpani, ali ipak mi možemo nešto učiniti. Pa tako je, naravno da možemo. Svaki početak je težak, međutim, kao što je gospodin Roosevelt rekao, vjeruj da možeš i već si na pola puta do ostvarenja. Tako vjerujem da će vi Spličani, svi naši sugrađani i ljudi u Županiji e, svakako naći snage i naći načina da provedu ovu djelu. Upravo tako, vjerujte u sebe, budite glas prirode, zovite zeleni telefon na 072 123456 i slušajte nas ponovno za dva tjedna na valovima Radio Splita. To bi bilo sve za danas, do idućeg puta pozdravlja vas Ivana Grubišić, Pinja Poljaković i tonski realizator Zoran Flis. Za kraj, e, mala donatorska poruka i odjavna špica emisije. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi.